Tana. A nossa esfera chegou, convite não vai faltar. Acapulco, se pai, eu vou. Vários conhecidos por lá. E vieram, toco terror. Tem várias festinhas e pá. Ilha Vela me chamou. O importante é encostar no verão. Que nós faz alegria com as gatas no mar. No verão. amiga solteira pra cá. Manda as amigas casada pra lá. Não quero guerra, só quero chapar. No verão, que nós faz alegria com as gatas no mar. No verão, os brother verdadeiro não podem faltar. No verão, chama as amigas solteira pra cá. Manda as amigas casada pra lá. Não quero quero chapar. E de tantos jeitos maluco, hoje vou brotar. As resenha dos maloqueiros hoje é em alto mar. Pião na quebra se cansou de recusar. E hoje se pergunta onde fui parar. Fui pra lá, fui pra lá, fui pra lá. Só com elas, quem me dera. Quem não tinha o creme nas canelas. Hoje forga nas praias, mas oh, ela. Verão, que nós faz alegria com as gatas no mar. tá no verão. Chama as amigas solteiras pra cá, manda as amigas casadas pra lá. Não quero guerra, só quero chapar. É pra em amor, me chamar eu vou. Vou de torpedão, foguete piou, cabelo voou. Estica, tá vindo as taças, pois o tempo passa, o tempo não passa a voar. Tá só vindo os parça, que fecha de graça, e um beijo na coroa nós faz alegria com as gatas no mar, no verão. Os brother verdadeiro não podem faltar no verão. Chama as amigas solteira pra cá, manda as amigas casada pra lá. Não quero guerra, só quero chapar no verão. Que nós faz alegria com as gatas no mar no verão. Os brother verdadeiro não podem faltar no verão. Chama as amigas solteiras pra cá. Manda as amigas casadas pra lá. Não quero guerra, só quero chapar. Oi, oi, se tu gosta de acessar, então aperte o play e escute. Alisson Zé, o mais pica do YouTube. Du, du.